يا ايها الذين امنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها Enyi mlioamini msiwe kama wale waliomtaabisha Musa lakini Mwenyezi Mungu akamtakasa na walioyasema naye alikuwa mwenye hishma mbele ya Mwenyezi Mungu. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida, enyi mlioamini mcheni Mwenyezi Mungu na semeni maneno ya sawa sawa. Yuflih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما apate kukutengenezeni vitendo vyenu na kusameheni madhambi yenu na anayemtii Mwenyezi Mungu na mtume wake bila shaka amefanikiwa mafanikio makubwa inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal-ardi wal-jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamalaha al-insanu innahu kana zaluman jahula wa hakika sisi tulikadimisha amana kwa mbingu na ardhi na milima na vyote hivyo vikakataa kuichukua na vikaogopa lakini mwanadamu akaichukua hakika yeye amekuwa dhalimu mjinga liyuadhib Allahu almunafiqina walmunafiqati walmushrikina walmushrikati wayatuba Allahu ala almu'minina walmu'minat وكان الله غفورا رحيما Kwa hivyo Mwenyezi Mungu anawaadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washiriki na wanaume na washiriki na wanawake na anawapokelea toba waumini wanaume na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu الله أكبر الله أكبر la ilaha illa Allah. Enyi mlioamini, msimudhi nabii kwa namna yoyote ya udhia kama wale waliomudhi Musa katika kaumu yake. Na Mwenyezi Mungu akamtoa makosani na akamsafisha na hayo waliomzulia. Na Musa mbele ya Mwenyezi Mungu alikuwa ni bwana mwenye hadhi. Enyi mlioamini, iogopeni adhabu ya Mwenyezi Mungu mkimuasi Nasemeni maneno yaliyosimama sawa kwenda upogo. Apate kukuwezesheni kutenda mema na zifute dhambi zenu na mwenye kumtii Mwenyezi Mungu na mtume wake basi huyo amepata kufuzu kukubwa kwa kuepuka adhabu na kupata thawabu. Sisi kwa hakika tulizitaka mbingu na ardhi na milima zichukue dhamana nazo zikakataa kuichukua na wakaiogopa. Lakini mwanadamu alichukua hakika yeye amekuwa ni mkubwa wa kujidhulumu nafsi yake kwa kutojua jukumu la kuchukua huko. Ili Mwenyezi Mungu awadhibu wanafiki wanaume na wanafiki wanawake na washirikina wanaume na washirikina wanawake na Mwenyezi Mungu apate kukubali toba za waumini wanaume na waumini wanawake na Mwenyezi Mungu ni mwingi wa maghfira, mwingi wa rehema.